Այո, խոսքս վերաբերում է բուլղարացի հայտնի լրագրող Դիլիանա Գայթանջիևայի ճակատագրին։ Նրա, ով վերջերս, ավելի կոնկրետ հուլիսի սկզբներին բուլղարական ամենամեծ տպականակ ունեցող Տրուտ թերթի էջերում հանդես է եկել աղմկահարույց հոդվածներով, որոնցում բացահայտել է արեմտյան մի շարք երկրների, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի երկերեսանի քաղաքականությունը իսլամական պետություն եւ կամ այլ կերպ ասած դայիշ կոչեցյալ ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում։ Լրագրողական հանգամանալի հետաքննության արդյունքում հիմք ընդունելով միանգամայն խոսուն եւ անժխտելի փաստերը, Գայթանջիևան հանգել է այն եզրակացության, որ արեմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ոչ այնքան պայքար է մղում մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում ծայր աստիճան աղետալի դարձած այդ մահագույժ շարիկի դեմ, որքան ինքնաթմբկահարմամբ սկզբունքային պայքարի երեւութականություն է ստեղծում, նպաստելով նրա գոյությանը, այն իսպազնելով իր ինչպես տարածաշրջանային, նույնպես եւ աշխարհակահական շահերին։ Դե ինչու երևի դժվար չէ կռահել։ Արեմուտքի մոգանած արաբական գարունը աննկարագրելի ավերածություններ գործելով Թունիսում, Լիբիայում, Եգիպտոսում, Իրաքում, Հյուսիս Աֆրիկյան եւ Մերձավոր Արևելյան այլ երկրներում Տակավին արևմտյան քաղաքական օրակարգի առանցքային հարց է մնում եւ ներկայումս արդեն մի քանի տարի է ինչ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, կրթամշակութային, հոգեվոր, ժողովրդագրական եւ բոլոր այլ առումներով փլատակների է վերածում Սիրիան փորձելով այդ երկրում իբր թե արևմտյան ժողովրդավարության ներդրման պատրվակով, բայց իրականում միջհամայնքային խառնակցության եւ արյունահեղ խառնաշփոթի միջոցով տապալել իր քմահաչ Քիմքի համար անդուր նախագահ Բաշար Ասադի իշխանությունը եւ փոխարինել նրան զուտ իր տնտեսական ու ռազմական շահերին անհամեմատ համապատասխանող մեկ այլ անձով։ Սակայն դատելով երկրում ծավալված երկարամյա քաղաքացիական պատերազմի ներկա ընթացքից արեմտյան արտադրության խոփը Սիրիայում քարին է դեմ ընկել։ Բանն այն է, որ սիրիական ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը համախմբված լինելով նախագահ Ասադի շուրջը եւ իր թեկունքում ունենալով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական աչակցությունը, երկիրը հետսհետե մակրում է ծայրահեղական եւ արեմտյան բնորոշմամբ ասած շափավոր ընդդիմություն կոչվող իրականում դարձյալ ահաբեկչական բնույթի սպառազեն խմբավորումներից։ Բուլղարացի խիզախ լրագրողի հրապարակներից բարձում է, որ արմատական, ինչպես նաև կարծեցյալ չափավոր իսլամականները զենք են ստանում արևմտյան 15 հատուկ ծառայություններից, գործում է սպառազինության մատակարարման մի ծավալուն ու կուր միջազգային համակարգ, որի մեջ ներգրաված է Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Բուլղարիան, Թուրքիան, Անդրկովկասում Ադրբեջանը, Հարավ-Արևելքում Աֆղանստանը եւ Պակիստանը, Պարսից ծոցում Սաուդյան Արաբիան, Հորդանանը, Քաթարը, աֆրիկյան մի շարք երկրներ։ Ստեղծված է բազմազգ մի հանցավոր սինդիկատ, որն արեմտյան երկրների զինապահիչներից ու գործարաններից Մահաբեր Բերը կանոնավոր կերպով գրեթե ամենօրյա բարբերականությամբ փոխադրում է արաբական գառնան հերթական զոհ դարձած այդ երկիր՝ Սիրիա սպառազինելով հիմնականում այն նույն ահաբեկչական խմբավորմանը դայիշին, որի դեմ իբր թե կենաց ու մահվան կռիվ են մղում արեմտյան դաշնակից պետությունների միացյալ ուժերը։ Հատկանշական է, որ եթե զուտ թվաբանական մեթոդով հաշվարկելու լինենք այսպես կոչված իսլամական պետության զինված խմբավորումների նյութական, տեխնիկական եւ մանավանդ մարդկային վիթխարի կորուստները, որ դրանք կրում են արեմյան կոալիցիայի զորքերի, ինչպես նաեւ ռուսական ռազմական ավիացիայի հարվածներից, եւ որոնց մասին ամենօրյա ամփոփագրեր են հրապարակում մեզ համար արդեն սովորական դարձած քարոշչական ծնծալների ներքո, ապա կարելի է այն պատկերացումն ունենալ, թե արդեն գխովին ի սպար ոչնչացվել են դայիշին անդամակցող ոչ միայն ներկայիս ահաբեկիչները, այլև նրանց դերևս չծնված ժառանգների մի քանի գալեքսերունները։ Ավախ մերձավոր արևելքի երկրներում եւ աշխարհում ամենուրեք խաղաղության եւ բարօրության չարագույժ մահացփյուր այդ դայիչների թվականակ նորավոր աճում է, անձրևից հետո համատարած գլուխ բարձրացնող սնկերի պես։ Արդյոք անզն աչքովից կտեսանելի չէ, որ եթե արեմուտքը մի ձեռքով կարծես թե մահացու հարվածները հասցնում այդ խմբավորումներին, ապա մյուս ձեռքով նախապես զգուշացնելով հերացնում է նրանց իր հարվածների թիրախ դարձած ռազմական հավաքականներից ու կրակակետերից։ Գումարած դրան իր զինապահայցներից մատակարարում է նոր գերարդեական զինատեսակներ։ Անձամբ ես դժվարանում եմ կասկածել, որ անգամ ռուսական ռազմական օթուժի շուրջ երկամյա տևողության հարվածների պարագայում ահաբեկիչներն ամեն անգամ էլ նախազգուշացվում են արեմտյան հատուկ ծառայությունների կողմից, որոնք անկասկած քաջատեղյակ են այդ հարվածների թիրախների ու ժամկետների տվյալներին, ինչի շնորհիվ եւ կարողանում են խուսափել շոշափելի կորուստներից։ Ու փոխանակ այսպես կոչված կամ մեզ միամիտներից համար կարծիցյալ արթարամիտ եւ արթարադատ արեմուտքը դատապարտի իր պետական ու ոչ պետական կառույցներին այդ մեղմասած օրինախաղ գործնեության համար դատապարտում է մարդկության դեմ ուղղված այդ հանցագործների սարդոստայնը բացահայտած շարքային լրագրողին, ազատելով ու զրկելով նրան իր մասնագիտական աշխատանքից։ Ու ստացվում է, ինչպես հայ մեծագույն երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանը կասեր, Սուլթանը ինչ-ինչ թերացման համար քննադատում է իր կառավարության ղեկավար Նազիր Վեզիրին, Նազիր Վեզիրը նույն պատճառով դատապետում է կառավարության անդամ իր Վեզիրին, վերջում նույն այդ, այսպես ասած, մահացու մեղքի համար գլխատում է կարող եք հարցնել ով։ Իհարկե ոչ իրական մեղքի տերերը, Նազիր Վեզիրը եւ կամ թեկուս հենց Վեզիրը, այլ քարավանի վերջին ուխտապանը։ Եվ այդպեսով փակվում է հարցը թերություն մեղքի հետ միասին եւ կամ շախմատային եզրույթով ասած Խաղն ավարտվում է պատային վիճակով։ Եվ ահավասիկ ողբերգական ավարտով պարոնյանական այդ զավեշտը գրեթե նույնությամբ կրկնվում է մեր օրերում։ Օսմանյան Թուրքիայից շատ ու շատ ավելի քաղաքակիր ժամանակներում 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակում Քարավանի վերջին ուխտապանի ճակատագիրը բաժին է հասնում ընդամենը շարքային լրագրողին, ով ի տարբերություն իր բազմաթիվ գործընկերների խիսախել է ժամանակից շուտ բացել բեմի վարակույրը եւ առաջինը բացականչել. այո, թակավորը մերկ է։ Եվ որ թակավորն իրոք մերկ է, գիտեն կարծես թե բոլորը, այդու նաև հենց ինքը թակավորը, բայց պարզվում է, մեղսանքը ոչ այնքան նրա մերկ վիճակի մեջ է, որքան այդ մերկությունը կողքից բացահայտելու մեջ։ Ինչի համար էլ հենց պատժվել է Դիլյանա Գայթանջիևան։ Նրա հետաքնող լրագրողի բացահայտմամբ միայն Մարիան Դանիկա Բեռնափոխադրողնավը Բեռնավորված լինելով Զենք ուզինոն թերքով ամսական երկու ուղերձ է կատարում բուլղարական Բուրգաս նավահանգստից Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա նավահանգիստ։ Մասնավորապես հայտնում է նա այս տարվա մարտի 28-ին Մարիան Դանիկան բեռնավորված լինելով տասնյակ տոննաների հասնող Զենքով դանիական դրոշի ներքո դուրս է եկել Բուրգասից եւ ապրիլի 6-ին հասել Սաուդյան թակավորության ամենախոշոր նավահանգիստ Ջիդդա։ Նավը բեռնաթափվում է 8 ժամվա ընթացքում եւ Մարիամ Դանիկան իսկույն եւ այդ հակառակ ուղություն է վերցնում լողարկելով դեպի Բուրգաս նավահանգիստ։ Ուշագրավ է, որ նավի բերած զենքի այդ վիթխարի խմբականակները նախատեսված չեն Սաուդյան Արաբիայի համար, քանզի այդ երկրի զինված ուժերը չեն կարող օգտագործել տվյալ զինատեսակները։ Բանն այն է, որ թակավորական բանակը հակեցած է միայն արեմտյան արտադրության սպառազինությամբ։ Իսկ ահա անցյալ տարվա դեկտեմբերին Տրուտ թերթի նույն լրագրողը անձամբ բուլղարական Վազովի մեքենաշնական Սոպոտ գործարանում պատրաստված զենք է հայտնաբերել Սիրիայում Հալեբ քաղաքի արևելյան հատվածում տեղակայված Ան-Նուսրա կոչվող ջիհադական ճակատի զինապահայցներում։ Ինչպես հայտնի է, Ան-Նուսրան միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից բնութագրվել է որպես ահաբեկչական խմբավորում հանրահայտ Ալ-Կաիդայի հետ ունեցած կապերի պատճառով եւ ինչպես ցույց է տվել լրագրողական հետաքննությունը, շնայած այն հանգամանքին, որ Սիրիայում տեղի ունեցող պատերազմի պատճառով արգելանք է դրված դեպի այդ երկիր սպառազինության արտահանման վրա, այնուամենայնիվ Բուլղարիայից առաքված 2 միլիոն արկ եւ գրադ կայանքի 4000 հրթիռ ընկել են Հալեպում գտնվող ջիհադականների ձեռքը։ Սիրիայի գործող իշխանությունների դեմ Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո գործող այսպես կոչված ազատ բանակի սպա Մալիկ Ալ-Քարդիի հաղորդմամբ, որ նա կատարել է Դիլյանա Գայթանջիևայի հետ հարցազրույցում, անգամ ազատ բանակը գրեթե զրկված է այդ մատակարարումներից եւ անչափ քիչ զենք է ստանում, քանզի այն մատակարարվում է առավելապես արմատական գաղափարախոսության դայիշ ահաբեկչական խմբավորմանը։ Դիլյանա Գամթանջիևան հիշեցնում է, որ 2016 թվականին արձանագրվել է օթային ուղիով 150 տոննա սպիտակ ֆոսֆորի առաքում Սերբիայից եւ Բուլղարիայից Աֆղանստան։ Վերալիցքավորման համար Բեռնափոխադրող օթանավը 4 ժամ կանգ առել Բաքվի օթանավակայանում, ինչը բուլղարացի լրագրողի խոսքով հարուցում է միանգամայն հասկանալի կասկածանք։ Բանն այն է, որ հենց այդ ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող մարտերի ժամանակ սպիտակ ֆոսֆոր կիրառելու մեջ։ Կարելի է համանման շատ այլ փաստեր վերել Տրուտ թերթի այդ հետաքննական հրապարակումներից, բայց կարծում եմ այդքանն էլ բավական է հստակ պատկերացնելու համար իրերի իսկական տխուր վիճակը։ Ինչ վերաբերում է այդ հրապարակումների հեղինակին աշխատանքից ազատելու հանգամանքին, ապա Դիլիանա Գայթանջեևան հավաստիացնում է, որ իրեն աշխատանքից հեռացելու որոշման հետևում կանգնած է Ադրբեջանը եւ Իլհամ Ալիևի Վարշախումբը։ Կատարվածի մասին հայտնի դարձավ օգոստոսի 24-ին Facebook-յան իր էջում նրա գրառումից։ Ահա այն։ Մեջբերում եմ։ Այսօր Սիրիայի ահաբեկիչների մատակարարվող զենքի վերաբերյալ իմ հետաքննած գաղտնի փաստաթղթերի առնչությամբ Բուլղարիայի ազգային անվտանգության գործակալությունում հարցակնությունից հետո Truth Daily օրաթերթը Սիրիա մեկնելուց եւ իմ աշխատանքը շարունակելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ ինձ հեռացրեց աշխատանքից։ Մեջբերման ավարտը Գրառմանը նա կցել էր նաև իր հետաքննական նյութը, կասկած հայտնելով, որ այն կարող է հերացվել օրաթերթի գաքից։ Իլրոման Facebook-յան այդ գրառման Armenpress լրատվական գործակալության տված իր բացառիկ հարցազրույցում Գայտանջիևան հայտնել է, որ Ադրբեջանի կողմից ահաբեկիչներին դիվանագիտական չվերտների միջոցով զենքի մատակարարման դեպքերը ներկայացնող հոդվածից հետո ինքը խնդիրներ է ունեցել։ Ինչպես արդեն նշել եմ, այդ թեմայով իմ նախորդ մեկնաբանության մեջ բուլղարացի լրագրողը Տրուտ Թերթի հուլիսի 2-ի համարում հրապարակել է հոդված 350 դիվանագիտական չվերթեր ահաբեկիչների համար զենքով վերնագրով։ Բարբերականի այդ հրաապարակումը խոսում փաստեր եւ գահտնազերծված փաստաթղթերով հագեցած մի աղմակահարույց հետաքննությունը, որը բացահայտում է ադրբեջանական պետական մարմինների ուղակի ներգրավվածությունն իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող նրա խմբերի զինման գործում։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարված հիմնականում Ադրբեջանի Սիլկուեյ Airlines պետական ավիաընկերության կողմից դիվանագիտական բերների քողի տակ Սիրիա, Իրաք, Աֆղանստան, Պակիստան, Կոնգո, Բուրկինա Ֆասո, այլ երկրներ զենք ու զինամթերքի անօրինական եւ լայնացավալ արտահանմանն ու վաճառքին։ Հոդվածագիրը նշել էր, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում ադրբեջանական ընկերությունը քողարկել է դիվանագիտական սխածածկույթով աշխարհի տարբեր թեժկետեր տասնյակ տոննաներ զենք եւ զինամթերք քողարկելու համար։ Այդ զինատիսակների մեծ մասն օգտագործվել է ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից։ Նա նշել է նաև, որ Ադրբեջանի տեղափոխած զինքի մի մասը կարող է օգտագործված լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Արմենպրեսին տված իր հարցազրույցում լրագրողը պատմում է Բուլղարիայի ազգային անվտանգության ծառայություն իրեն կանչելու եւ այնտեղ հարցակնելու մի քանի ժամ անց թերթի խմբագրությունում աշխատանքից առանց որևէ բացատրության ազատելու հանգամանքների մասին։ Նրա համոզմամբ, մեջբերում եմ, այս ամինի հետևում կանգնած են ազդեցիկ դեմքեր, եւ ոչ միայն Բուլղարիայում։ Այս հարցը անձնական չէ, այլ վերաբերում է Ադրբեջանին, որն իր պետական ավիաընկերության միջոցով զենք է մատակարարում ահաբեկիչներին եւ այն երկրներին, որոնք ներգրավված են մատակարարման շղթայի մեջ, մեջբերման ավարտը։ Պարզվում է, որ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան կողմից ադրբեջանական ավիաընկերության միջոցով ահաբեկիչներին զենք մատակարարելու մերկացնող նյութից հետո դեսպանատունը խնդրել էր հետաքննել դեպքի հանգամանքները, Այդ նյութի հրապարակումից հետո Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոք ներկայացրեց, նշելով, որ հոդվածն ուղղված է իր երկրի դեմ։ Այո, ասում է Գայթանջիևան, դա ուղղված է ինչպես իրենց, այնպես էլ դրանում ներգրավված մյուս երկրների դեմ։ Ադրբեջանի դեսպանատունը կոչ է արել հետաքննել իմ գործունեությունը եւ հիմա ահաբեկիչներին զենք մատակարարողների հանցավոր գործունեությունը հետաքննելու փոխարեն փորձում են բարձել իմ տեղեկությունների աղբյուրը։ Բացի այդ, Բուլղարացի լրագրողը զայրացած մեկնաբանություններ է ստացել մի քանի ադրբեջանցուց, ովքեր կապված լինելով ադրբեջանական կառավարության հետ, ամենայն հավանականությամբ այդպես վարվել են Բաքվի ստացած հրահանգներով։ Սակայն, ինչպես հավաստիացնում է Դիլիանա Կայթանջիևան, ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել իրեն, քանզի ինքն այլևս ոչինչ չունի կորցնելու։ Ոստի եւ շարունակելու անել այն, ինչ կատարում էր մինչ այդ, այսինքն նոր բացահայտումներ հանել ջրի երես այդ թվում Դայիշ ահաբեկչական խմբավորմանը Բաքվից կատարվող զենք ու զինամթերքի մատակարարումների մասին։ Հավաստիացնում եմ, ասում է նա, որ Ադրբեջանը միջամտում է Բուլղարիայի ներքին գործերին, այն ինչ պատահեց ինձ հետ, առաջին դեպքը չէր, ես ոչ առաջինն եմ, ոչ էլ վերջինը։ Գայթանջիևան համոզված է, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացող միջազգային հանցագործները պետք է հետաքննվեն ՄԱԿ-ի կողմից։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ ադրբեջանական իշխանությունները պետք է միջազգային իրավունքով պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ես ունեմ բազմաթիվ տեսանյութեր եւ ապացույցներ, որ ադրբեջանական պետական ավիաընկերության կողմից մատակարարված զենքով Սիրիայում սպանվում են անմեղ քաղաքացիներ, մեջբերման ավարտը։ Հետակնող լրագրողը միևնույն ժամանակ նշում է, որ բացի զանազան ճնշումներից, որոնք Ադրբեջանը կիրառում է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու նպատակով, լայնորեն կիրառում է նաև կաշառքը։ Այդ ճանապարհով նրանք բուլղարական մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներում պատվիրում են իրենց դրական լույսի ներքո ներկայացնող հոդվածներ եւ լրացնում անցանկալի ձայները։ Հարկ է նշել, որ Իլրումն այդ հետաքնության Armenpress լրատվական գործակալությունը նույնպես համացանցում բաց հասանելիություն ստացած փաստաթղթերի ուսումնասիրության շնորհիվ աղմկահարույց փաստեր է բացահայտել Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանության գործունեության առնչությամբ։ Արձանագրվել են ճնշումներ անգամ իրենց մասնագիտական գործունեությունն ծավալող Բուլղարիայի այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Ադրբեջանի դեսպանը նույնիսկ Բուլղարիայի ժորնալիստերի միությունից պահանջել է սառեցնել հայտնի լրագրող Սվետանա Պասկալևայի անդամակցությունը, ինչպես նաև խոչընդոտել այդ երկրում օրինականորեն գործունեություն ծավալող հայ բարեգործական ընդհանուր միության Բուլղարիայի մասնաճյուղի միջոցառումները։ Իսկ շաբաթներ առաջ բարձր դարձել, որ հայ բարեգործական ընդհանուր միության Բուլղարիայի մասնաճյուղի երիտասարդական միության նախագահ Հայկ Կարապետյանը դերևս չբացահայտված հանգամանքներում ստիպված է եղել թողնել Պլովդիվի ազգային եւ ինտեգրման հարցերով զբաղվող խորհրդի անդամի պաշտոնը։ Պաշտոնատվողության պատճառը ըստ Արմեն Պարեսի տեղեկությունների եղել է ադրբեջանական կողմի միջամտությունը եւ այն, որ Բուլղարիայի պատկան մարմինները երկրի քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու փոխարեն տեղի են տվել տարատեսակ ճնշումների։ Բաքվի միջամտությամբ, այո, բուլղարական իշխանություններն աշխատանքից ազատեցին ազատախոհ ու խիզախ լրագրողուն Դիլիանա Գայթանջիևային, բայց արդյոք դա նշանակում է, թե այսպես ասած, մահաթը թաքցվեց պարկի մեջ։ Հազիվ թե Դիլանա Գայթանջիոյի հետաքննությունը ի հեչուկս Դայիշի առնչությամբ երկերեսանի քաղաքականություն վարող արեմության տերությունների այնուամենայնիվ կատարել է իր առաքելությունը։ Բուլղարացի մեր խիզախ գործընկերուհու բացահայտումները լայն արձագանք են գտել միջազգային լրատվամիջոցներում։